جزاكم الله خير وباذن الله سوف نلتقي مع بعض وتكون دولتنا كلها دوله واحده باذن الله ستعود الخلافه İnşallah e, halifenin geri dönecek diyor. Hepimiz tek devlet olacağız. Türkiye'dekiler bütün e, Geleceğiz o günü bekle Döneceğiz bir gün ümitle Kavuşacağız o güne Zor olduğunu Döneceğiz bir gün ümitle Kavuşacağız o güne Zor olduğunu bilsek de Geleceğiz o günü bekle Döneceğiz bir gün ümitle Kavuşacağız Zalimler istemese de yürüyecek bu davamız Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek Hakkın üstün gelecek İnandır kardeş kendini Düzenin bozuk çarkları Dikkat et yutmasın seni Hakkın üstün geleceğine İnandır kardeş kendini Düzenin bozuk çarkları Dikkat et yutmasın seni Zalimler istemese de yürüyecek bu davamız Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek Zalimler istemese de halka bürüyerek Yükseklere yükselecek Halka halka bürüyerek Yükseklere yükselecek